Amit Yawar. Amit Yawar getekman bitni Rufzaya. Biten Rufzaya ga son harin bit unik rulenaf sambile, tan arenik zain metetxega. Amit Yawar getekman bitni Rufzaya. Harin nogotalas, Amit Yawar bas bitni tzam, bitni ruf rufin tzam, bitni slotte te Teget bit ensamik sangor bolomste. Tim il baga. Nektalas amitiawar bitni rufzaya, nogotalas amitiawar bitni tzam. Teget ensamik bit sangor bolomste bas bagular bolomste baina. Teget en oglo, ter euh, morbat bas solongo Royer, ter euh, gerbulte bolgoror shit sentime, entet narin shit ver. Teget tolo do bit zalbirajega bas tetniam tralik demstek. Harin susek nous din ruft, amit yawar getekmant zofron ruft zayabich, sangoson zambish, en boltenger burni talal, time, ondor talal, gun ir talal baisan. Teget amit yawarmin, min, tengerburni talal baizon. Teget bi machine bich, bi automat bich, bi tengerburnaz, amtralikavson. Teget yuron amdral der, amdral dere bi zov songor erekte, time, uralak songoltik, wilderan soitede. Harin on odrin ruft, time, uh, odogin baidla rafchusvel, zarlin emek techut oto gerbulte bolmorgobain, bain. Tan arrenik zain medetxent, ime. Utako txirioe, gerbulin rutxirilel ondor bain, Bas unentx baidal barko, bas ratxugar, zarlin errek a horrin ernere, omx getx ustek, mini omx. Mane ruft, ba nous nudin ruft will will barkoe. Rutxirilel getekman mane yos bish, A omsh getekman mane yos bish. Harin unetx, unench baidal time unen, unen, unench baidal nek jozondo mane joz. Teget bit en jozik ramgaltak. Utako txirioe, tengerburan bident unench unench baidik. Jesus Christe Rolamschland, tuni arium sur garar Rolamschland, bit unik sur Afson. afsan. bol unensch, terbas bidant unensch bain. Teget on odor, morbat selon goreur, tenger borni au gal golomto, usketch bain, timme, gerbulte bolchen. Teget bol tetni batalga, tenger bol tetni

bi junt in gerwe, rint nei Tim gurdwan a bain »« tim gurdwan a bain »« De get en gurvan a sultan tra ruila rintult, bit Jesus Christin andralik, bas errexuler, bodor bolomste baina. Tuni antral timche amachant antral bish baisan, ter terbident gurdwan gol swilik, a zajokson. En gurvanchwil, yue gerer, nek du en bolch. Chaer getekman, orin rotolo amitiawar bish bolovch. Busa trumus nanyalangoya, chaer trumus sintolo amitiawar gesanutakte. Tim swil baga. Chaer getekman zofran bisham trarte, silute ger, bichinitolo amitiavna gesanutakte. Teget, Jesus Christ Bouyou, gerborni amin gansru imeru altan Te getekman, a dintolo amia ogor. Time altan amia ogor gesenutakte. Te getraer susek nude, bit imeru zamar bas Busat den yalangoya orin amit amia altan amia ogor. Time, im sairam und sentet zuil bain. du gart zuil ju egecher, Jesus Christ buju tenger borni ami ru, daru zangar, ami tiarch baisan. A daru zan gedekman, nek sondo tenger borni zan, tenger borni manchanar. Mon golchut unik sain medecina, a zolon chatuga itne, time, zolon chatuga itne. bardan Zanga itne. De getrirve bit en nasanda a jargalte baimarbine, baimarbaival, medec daruzangar yavran suite. Utakuchirue en boltengerburni monchanar. Vos dintolo amiaugor, darutzang sahich, bas gourab du gartzu ilioe gerer a busat rumust wishler wilschler time en bol tenger bornitzam en bol jesus christinsam de ket yuron mane katolik chachin busat rumust neniel anguya ofstez ovlante ger rongue, rumust tusaltak time tanar lenik san medetchen de ket tanar rodo im seiran gerbulik usgen baigulsan, harin zofron nexovlog baga. Yadur humusik bitki martare. Yadur humusin dotor, tenger buchan baitikmon bitni surgal, tanaren surgalik san medetchin. Morbat solongo bit, tanarin tolo oto salbirchin. Tenger richikivel, ene ra'il raer, itruchik, zalbirat kuchbain. Tanarlin antral bol rishik »« timet, Tengerburnas roulen altan rishik »« Tangerburan tanarik, urgelch ramgalna, tangerburan tanarik, urgelch ifedek. Zofran nexuilik bitki martare, en bol unench baidal. yede unench bagarer rumuse, bident unench bain, urgelch bain. Rumuse, bibiede er orondo unench bagasse, bas tenger un unench bagasse, en bol bitni en bol bitni altanzam. Tenger puronta narik iver